Sveiki, gerbiami studentai. Nesinčiate tai jūs man klausimų kažkodėl, mm, ypatingai mūdlę. Na, matyt, viskas tobulai aišku. Galima tik tuo pasidžiaugti. O jeigu siūstumėte klausimus, tai manau, vienas iš jų būtų, ar buvo galima išvengti perversmo. Mm, na jeigu ne iš principo, tai bent jau 26 metų pabaigoje. Ko gero tai buvo įmanoma tai e, padaryti, jeigu būtų lankstesnė liaudininkų pozicija, e, jeigu krikščionis demokratai būtų norėję ilgiau pakentėti. Na ir ko gero, jeigu būtų valstybės uh, saugumą garantuojančios institucijos veikusios normaliai. Nes šiaip tai, žinote, truputį jokinga. Pulkų vadai suvažiuoja į prezidento 60-metį ir, ir viskas. Nutrūko, nutrūko, nėra kam įsakyti, kad žygiuotų gintų e, Respubliką. Nelabai ir, ir žygiavo, nelabai ir, ir, ir gynė. Ir gynė. E, iš dalies dėl to, kad to kasgi buvo krašto apsaugos ministru krašto apsaugos ministru buvo vargu ar labai čia plačiai Lietuvoje žinomas, nors gal ir vertėtų, kad žinotų, Juozas Papečkys. Papečkys jis buvo savanoris, bet na, generalinio štabo akademijų nebaigęs, kariuomeniai daugiau dirbo ministerijos na, teisininku, kariuomenės teismuose, nelabai kam žinomas, koks jo autoritetas, ką jis galėjo įsakyti kokiem nors e, generolam ar pulkininkam, nekažinkas. Panaši bėda buvo su uh, ta struktūra, kurią dabar valstybės saugumo departamentu vadinam. Tas krikdemų veikėjas e, Antanas Račys, kuris ir užsiminėjo bet kokios opozicijos tokiu tiesiog gana baisiu presavimu, uh, Mm, gana nešvariais metodais darbavosi. Jisai e, Sleževičiaus vyriausybės iš pareigų buvo pašalintas ir ėmė jausti, kad jam virš galvos kaupėsi rimti ir tamsus debesis ir jis paprašių paprasčiausiai pabėgo iš Lietuvos. Vokietijai slapstėsi iki perversmo. Na, vadovas tai vadovas, bet e, realiai tai jisai keturis metus vadovavo tai, kaip jį besivadintų, politiniai policijai ir su juo susijusi visa ta struktūra, na, galima sakyti, liko be, be galvos, be vadovo. Nu, ir žemesniem pavaldiniam pasidarė nei šis, nei tas. Naujai paskirtas, toksai Ignas Paškevičius, na, visų pirma ir patirtis neipatingai kokios jo buvo. Žmogus gana mokytojas, kairysis, na bet kokios jo ankstesnės e, tokio darbo patirtis, faktiškai nulinis. Ir e, vėliau mm, jūs tas Paleckis apie jį anegdotą pasakoja, matyt, kažkur išgirsta, kad e, po pervesmo gruodžio 18 dieną jisai, tai yra Paškevičius, ėjo gatvė, susitiko, susitiko kažkokį pulkininką ir to pulkininko klausė, sako, turime domenų, kad rengiamas kažkoks karinis perversmas. Tai norėčiau priminti, kad čia jau sekančią dieną po perversmo. Na ir tas pokalbis baigės tuo, kad tas pulkininkas paprasčiausia vidury gatvės Igna Paškevičius suėmė. Buvo ir kitų tokių, kaip čia pasakiau, skambučių. Yra žinomas istorikam mm, agento pranešimas apie tai, kad rengiamas perversmas krik, krikdemo aplinkoje, apie pasitarimus perversmui surenkti. Na, kažkaip nereagavo vyriausybė, nei prezidentas į tokius pranešimus. Ne visai aišku, ar juos gavo, ar jų negavo. Buvo šiaip visokių tokių signalų ir įtampų. Buvo ir, ir atviro gazdinimo. Čia ko gero daugiausiai komunistai pasireiškia. Tik tai komunistų veikimas tai čia buvo... Hmm, nerūpėjo jiem ypatingai demokratija. Jie norėjo, kad štai girdi fašistai ruošia perversmą, tai leiskite mums sukurti tarsi Respublikos gynimo smogikų organizaciją ir jau mes čia apginsime. Na tai, tai būtų kelias paprasčiausias į tai, kas po gero dešimtmečio nutiko na, tiesa, ne po gero, šiek tiek greičiau, nutiko Ispanijai, kuomet e, dvi pusės, vieni kraštutiniai kairieji, komunistuojantis, kiti kraštutiniai dešinieji, fašistuojantis ir abi pusės e, Respublikos žioplumo dėka gavo į rankas arba kariuomenę, arba ginklus. Ir prasidėjo, kainavo Ispanijoje milijoną žuvusiųjų. E, tai gerai, komunistų propagandos propagandom, bet buvo ir rimtesnių skambučių. Tai vienas iš tokių atveju, bent jau žinomas istorijai, tai Juozas Vileišis. Na, Vileišiam trim broliam paminklas Vilniuje pastatytas, bet šiai brolių ir, ir mm, šeima didesnė buvo. Tiesiog vyriausiam jam liko na, dvarelis, ūkis ir jisai ten ūkininkavo. Lietuvos politinė istorija neįėjo. O jo sūnus Juozas Vileišis, jisai mokėsi vdu, medikas, studijavo. Na ir, ir, ir, ir baigęs buvo mm, Ai, besimokydamas su savo, su savo pusbroliu tapo Neolituano organizacijos nariu. Ir, ir, ir 27 metais buvo paskirtas mediku į Kauno aviacijos dalinį. O aviatoriai, norėčiau priminti, buvo vieni iš aršiausių ir pagrindinių perversmo dalyvių. Na ir tam dalinys buvo priimtas labai gerai, niekas ten juo nebejojo, nes na, ne, neolituanas, kurie taip pat dalyvavo perversme. Kiek ten jų bebuvo, bet, bet dalyvavo. Na ir, ir, ir, ir aviatoriai nenuslėpė nei savo planų, nei, nei samokslo, nei dar ko nors kito. Vileišis tai sužinojęs, jisai galų gale uh, atkeliavo pas ministrą pirmininką Mykolą Sleževičių ir ką žinojo, tą papasakojo. Sleževičiaus reakcija buvo nei šiokia, nei tokia, jis sakė, tu, kodėl tu savo karinio dalinio vadoje apie tai nepraneši. E, Nepriemė rimtai. Na, iš kitos pusės gerai, ten tuos savijatorius, jie vieni jokio perversmo neįvykdytų. Ir, ir nors, tiesą sakant, jie ne tik, kad Seimą išvaikė, gaudė vyriausybės narius, jie net ir tuos e, Renault tankiukus Lietuvos kariuomenės ir, ir, ir šarvuoti. Ten tankistai nenorėjo labai prasidėti, entuzijazmo nebuvo, tik vieną tanką e, patys atvairavo. O visus ten likusius, e, likusias dvi ar tris mašinas, nes, na, du tankai, vienas šarvuotis. Tai, tai tiesiog apmokyti lakūnai lipo į tas karinio transporto priemonės ir, ir, ir važiavo. Na tai e, vien išgaudyti aviatorius, matyt, Sleževičiai pasirodė, kad čia nelabai vertas užsiemimas. E, kitas, dar toks paskutinis skambutis tiesioginė prasme, buvo Sovietų sąjungos ambasadoriaus Aleksandrovskė, Kaune rezidavusi. E, skambutis Mykolais Leževičiai perversmo naktį, dar prieš jam prasidedant jisai paskambino ir pranešė, kad Kaune įvyks perversmas. Na, iš kur jis žinojo, tai kur jau čia nežinos, su dalim perversmo politinių veikėjų su TSRS ambasada palaikė labai gerus santykius. Na, bet to Sovietų sąjunga turėjo savo politinę žvalgybą ir karinę žvalgybą, kaip, kaip, kaip ir visur, kaip ir visada. Ten universalus dėsnis, kad Sovietų sąjungos, o dabar Rusijos federacijos ambasadoje pusė darbuotojų yra vienokios ar kitokios žvalgybos karininkai. Nu, paskambino pranešė Leževičius nereagavo. Na, kodėl nereagavo, galima turbūt dvi priežastis nurodyti, vieną subjektyvę, kitą objektyvę. Tam tikrą prasme ir liaudininkam koks nors nedidelis perversmas irgi galėjo atrodyti kaip visiškai nebloga išeitis iš tos vyriausybinės krizės. Na, išvaikis vyriausybė, baisus daiktas. Vėliau vis tiek bus rinkimai ir, ir tie, kurie išvaikė tuos rinkimus, praloš, atsidurs labai kvailoj pozicijai subjektyvi priežastis buvo paprasta. Mykolas Leževičius šiaip jis, na, toks, nežinau, neliguistas jisai, aišku, buvo, bet, bet sirguliuojantis žmogus. Širdis nesveika, ten jam spaudimas aukštas. Nu, 26 metų gruodį jisai susirgo gripu. Jeigu jūs žinote, ka, ka, manau, kad žinote, bet, bet ar jei kada nors sirgote taip, kad temperatūra būtų virš 39, tai prisiminkite, kokią savijautą kokius sprendimus galima priimti. Na, aš asmeniškai kartą tokių poterių turėjau beveik 40, tai Vilniaus gatve einant pastebėjau, kad kažkodėl namai linguoja. Iš kairės į dešinę, pirmyn atgal. Na, grįžus namo, taip. Hmm. Paaiškėjo, kad ne gatvėmis valkytis reikėjo gulėti lovoje ir gerti aukštą temperatūrą slopinančius vaistus. Tai Sleževičius taip gulėjo lovoje, ne, nepavyko jam išsigulėti. Kaip žinote, naktį jį, jį įsiveržė pas jį ir, ir nugabeno į generalinį štabą pasikalbėti apie, apie politiką, apie bendrai gyvenimą ir kitokiom įdomiom e, reikalingom vidurnakčio temomis. E, kaip e, bežiūrėti, perversmas įvyko, buvo legitimizuotas tame tarpe ir, ir liaudininkų balsų ir tiesą sakant ir socialdemokratų dėka, bet e, patys liaudininkai nusprendė, kad čia toli gražu ne pabaiga, o tik pradžia. Reikia organizuoti, nes greit pamatė, kad, kad ten e, su Lietuvo žiniom labai sunku ką nors įspausdinti. Galite pavaldę pasieškoti, kaip atrodė po perversmo pirmas numeris, tai ten tose straipsnėse trečdalis, mm, trečdalis straipsnių baltos vietos paliktos, cenzūros išbraukyta. Na, tai jie nusprendžia organizuoti iš tylo, tyliai ramiai Rygoje m, mm, leisti m, mm, opozicinę spaudą. Ir, ir 27 metų mm, pavasarį jie tą daryti pradeda. Ta pati Justą Paleckį. Felicija Borkevičia neduoda jam pinigų spaudos leidimą, jisai išvyksta į Rygą ir, ir prasideda. Prasideda ir bendrai toksai politinių emigrantų judėjimas iš Lietuvos. Visi tie, kuriem kažkas čia įtartina, nepatinka arba bijo, kad jų nesuimtų, vyksta į užsienį visų pirma į Latviją. Mm, tenai, tenai renkasi. Ir neoficialiai svarsto, ką toliau daryti. E, šalia to prasideda ir kontrperversmo rengimas. E, iš dviejų mm, centrų. Pirmas e, socialdemokratų, antras liaudininkų. Liaudininkai, kaip ko gero, labiau patyrę žmonės orientuojasi į kariuomenę. Tuo tarpu socialdemokratai sugalvoja, kad pats metas pradėti kokią nors tokią revoliuciją. Tiesa, Kaune, ką ten pradėsi, reikia arba visoje Lietuvoje vienu metu, arba kokiam nors Lietuvos kampe ir iš jo su savo revoliuciniais šūkiais judėti, užimti Kauną. Na ir viena ir kita buvo taip šiaip savo valstybinės politikos mm, požiūriu. Na, o tuo tarpu, kasgi darėsi valdžioje? Valdžioje mm, vyko toks tam tikras susidarojimas su potencialiais priešais. Na, visų pirma, kariuomenės valymas, visokių tokių įtartinų žmonių išvėjimas į atsargą, vadovo pakeitimas – Bekeičiant vadovus, e, taip nejučiom buvo ir tie perversmo lyderiai, tokie kaip Grigaliūnas Glovackis ir, ir Povilas Plechavičius, irgi nustumti į šoną. Krašto apsaugos ministru nusprendė m, mm, padaryti Antaną Merkį. Na, jis juo ir tapo iki 27 metų rūpjūčio e, buvo E, vėliau jį pakeitė Teodoras Daukantas. Na, Merkys Metona žmogus, o Teodoras Daukantas, jis kurį laiką buvo e, krašto apsaugos ministru krikdemų laikais. Bet šiaip tai jau jis, kas jau kas, o jis buvo Valdemaro tokiu žmogum, jį orientavęsis. Na tai tiek Merkys, tai tiek Daukantas, jie tuos perversmo veikėjus pagrindinius pasistengia tyliai nustumti į šoną ir, ir tai jam visiškai puikiai pasisekė. Slaptoji karininkų sąjunga jį liko ir dar kurį laiką veikė, tik apie kokius 32 panašiai metus e, išnyko kaip faktorius, bet vieni iš perversmo dalyvių ir perversmo rengėjų tiesiog negavo nieko, kai kitiem pakėlė laipsnius arba ten tokias išgalvotas pareigas, ten kažkokios kažkoks ten toks ypatingas krašto apsaugos ministerijos valdininkas. Nu ir būk tu tuo ypatingu valdininku, kiek kareivių tu turi savo žinioj? Ne vieno. Na jeigu ne vieno, tai tu, tokia tavo ir politinė gale. Šiuo požiūriu sužaidė gana gerai, jo labiau, kad 27-ais pir, pirmais priešininkais na, ta fašistinė grupuotė Tomkaus ir, ir Glovackio buvo iš, išardyta ir išvaikyta. Sugebėjo įtikint, kad nėra čia ko. Paskutinis e, jų laikraščio tautos valios numeris, tai ten tiesiog visas straipsnis, kaip reikia Lietuvai fašizmo, fašizmo tokia apologija, nuo širdį atvira. Na, tai ir, ir nuvažiavo po to laikraščio straipsnio tiesiai į Varnius vadovai. Na, o Glovackui pasiūlė, taip sakant, užsiimti taikesniais darbais. Jais ir užsijėmė, kariuomenė jo nebeliko. Bet, kaip minėjau, rengiamas mm, kontrperversmas nelabai, nelabai pavyko. Iš vienos pusės taip, iš užsienio e, grįžo ten mm, atsidūręs sava ar ne visai sava, sava valia ankstesnis e, politinės policijos e, vadas Antanas rašys, bet tautininkam nelabai jis patiko ir prisiminė, kad, kad ir juos jisai šnipinėjo, persekiojo, išstūmė iš vadovo. Viet vieto jo tai tokiai politiniai policijai ėmė vadovauti e, Jonas Budrys, Palavinskas, Klaipėdos sukilimo vadovas, sakykim taip. Žmogus e, rimtesnė patirtim, jis dar ten baltųjų judėjimo metu Kolčiako kontržvalgybai tarnavęs. Na, žmogus kažkiek sugebantis dirbti ir, ir buvo jam ką dirbti, nes ne tik e, ta grupuotė tautos valius reikėjo praminti, e, bet ir tapo aišku, kad vyksta kažkoks pasirengimas labai neaiškus e, perversmai Kaune. O Kaune galėjo visko nutikti. Matote, Kaunas buvo stambiausias kariuomenės centras tuometiniai Lietuvoje. Įvairiausios daliniuose tarnavo apie 10 tūkstančių kareivių na ir atitinkamai su savais karininkais o perversme dalyvavo ten kaip beskaičiuoti daugiau daugiausiai arba bent dalyvavo nedalyvavo bent žinojo kad perversmas yra tokių dalyvių buvo apie 3000 tai ką galvoja kiti kuriem nuo to perversmo buvo nei šilta nei šalta kurie nieko už dalyvavimą ir nedalyvavimą negavo dar pakibo virš galvos kad kokia nors čia neaiški mm, sąjunga slaptoji karininkų dar juos iš, iš tarnybos atleis dėl kokių nors tikrų ar išgalvotų priežasčių. Ką kiti galvoja, buvo ne visai aišku. Na ir, ir prasidėjo Lietuvos jaunimo sąjungos vienas iš vadovų. Čia ten tokia jaunimo organizacija prie liaudininko esanti. Tai ne, ne liaudininko koks nors komsomolas ar, ar uh, Hitlerjugendas. Ne, tai savarankiška organizacija, bet... Na ir tos organizacijos vienas iš veikėjų, uh, e, Fontornau, uh, Jisai turėjo brolį Eriką, tas brolis tarnavo husaro pulke ir taip sugalvojo, kad reikia husaro pulką panaudoti kontrperversmą. Šį kartą jau jie ten nebūtų apsupinėję ir, ir kažkokias darybas vedę, bet galvojo tiesiog suimti Valdemarą su, su Smetona. Na, o tam dar reikėtų ir visuomenės paramos, tai ir ėmė organizuoti e, kareivius ir, sakykim taip, nekažinką veikti turinčius E, Kauno gyventojus. A, kur geriausia organizuoti? Be abejo, kad visokiose baruose, restoranuose, užeigose. Mm. Seimo vienas iš veikėjų Jonas Pajaulis tapo tarsi to perversmo tokiu koordinatorium. Jis nevadovavo, tikri vadovai buvo visgi liaudininkų viršūnė, bet jie ar užteko patirties, ar proto, ar tiesiog suvokė, kad jeigu jie pradės veikti, tai, tai juos labai greitai visus suseks ir, ir sugaudys. Na tai ir įėjo istorija, tas perversmas kaip Pajaujo perversmas dešimtukus kūrė pogrindyje ir slaptažodžius paskirstė ten Nemunas, atsakymas populius, na, puiku lotyniškai, liaudis reiškia. Aišku, kad greitai pakliuvo ta, ta, tas uh, kalbėjimas, šnapždėjimas, jo labiau dešimtukais dar į politinės m, mm, policijos dėmesį. Greitai seaiškino, kas čia ką daro ir, ir tuomet, kuomet buvo sugalvoję, kad šaus raudoną raketą, Erikas e, tarnauja, jisai e, budės tuo metu husaro pulkiava, jis ten su pora puskarininkų sukels husarus ir husarai pradės perversmą. Na, kaip tyčia tą dieną e, jam budėjimą atšaukė ir galų galę suėmė. Iš lėto pradėjo tą perversmą aiškintis, iki galo taip ir neįsiaiškino, bet nutiko vienas dalykas – gegužės mėnesį suėmė Pajaujį, kuris buvo Seimo narys. Nes Seimo nario asmenybė turi imunitetą, be Seimo sutikimo, kaip dabar, taip ir tada, ne, nieks neturėjo teisės nei suimti, nei sulaikyti. Suėmė. Suėmė dar tam važiuojant kažkur geležinkeliu kažin kur. Seime apie tai sužinojo ir, ir Seime kilo skandalas, kad štai kas čia darosi, persekiojami žmonės. Tautininkų ir krikdemo atsakas buvo paprastas, jie vis tiek pajaujo nepaleido, o už tai mm, paskelbė, kad jeigu Seimas čia tai protestuoja, gina perversmininkus, iš esmės teroristus kažkokius, nesuprantamas. Tai kam tokio Seimo reikia? Ir 27 metų, balandžio 12 dieną, Seimas buvo paleistas. Tai norėčiau pabrėžti, kad e, perversmas gruodžio, tai buvo tik tai perversmo pradžia. Perversmas užsibaigė realiai tik tai štai 27 metų, e, balandžio 12 dieną, faktiškai beveik po penkių mėnesių. E, paleidus Seimą, teoriškai pagal konstituciją reikėjo skelbti naujus Seimo rinkimus. Mm, kas ten teisėtai, neteisėtai paleido, nesvarbu. E, ir, sakykime, Valdemaras, jisai ten kelis kartus mėgo taip pašnekėti, pažadėti kažką apie būsimus rinkimus. Na ir, ir taip, ėjo į lietuvių kalbą frazeologizmas, kad rinkimai bus rudenį. Tiesa, vėliau su tokiu papildiniu, kad e, o kurį rudenį rinkimai bus, tai taip ir nepasakė. Iš tiesų, jeigu pažiūrėti į besiklostančią būklę, na, tautininkam tikėtis, kad kokiuose nors rinkimuose, kaip jie bekaitaliotų rinkimų taisyklės, kad jie laimės daugumą, buvo šansų nulis. Tuo tarpu tikrais laimėtojas va, šitokios situacijoje galėjo tapti krikščionis demokratai. Nes štai vienas susikompromitavo, kairieji visi liaudininkai su socdemais prisidirbo iki perversmo. Šiaip taip, nu, ir kiti prisidirbo. Nes reikėtų mm, paminėti, kad tas va, ir, ir Seimo nario suėmimas, ir teismas, nes e, to perversmo rezultatas buvo toks, kad nuteisė trys žmonės mirties bausme, kitus įkalinti. Na, tiesą sakant, čia daug ko galima apkaltinti smetoną, bet tokiu kažkokiu patologiniu žiaurumu nelabai išeitų. Mirties bausmėm jis buvo gana toks abejingas ir jei pažiūrėti į, į tai, mm, kaip ten... Na, žodžiu, e, mirties bausmė toli gražu nereiškia, kad ji bus įgyvendinta tais laikais. Tiksliau, daugiau šansų buvo, kad nebus įgyvendinta. Tas e, šansų santykis, taip gerai pagalvojus, e, tarpukarį prisiminus, buvo apytikrai taip vienas prie septynių. Iš septynių nuteistų mirties bausmė na, vienam įvykdytavo. E, kitas dalykas, kad ir, ir tas nuteisimas mirties bausmė nieko gero. Beje, pats pajaujas, jisai pakeitė mirties bausmę į, iki gyvos galvos, po to iki berods 10 metų, o galiausiai ėmė ir, ir paleido. Nesakau, kad labai puiku pusantrų metų sėdėti nu, kalėjime smetonos laikais. Ir dabar nieko gero, ir, ir tada nieko gero nebuvo. Bet sutikite, kad pusantrų metų kalėjime tai vis tik tai šiek tiek geriau negu mirties bausmė sušaudant. Uh, šiek tiek geriau. Tai gerai, gal pajaujas Seimo narys, padarė išimti, ne, tokių išimčių dar ir kitiem. Sušaudė po perversmo ten tuos keturis, kaip juos vėliau kažkodėl komunarai ėmė vadinti, keturis komunistų vadovus. Tai buvo ir daugiau bylų, ten penktas turėjo būti toksai e, Faivušas Abramovičius, na, bet jis parašė, malonės prašymą paprašė. Na, patenkino, iki gyvos galvos nuteisė. Sėdėjo, sėdėjo su kitos gyvos galvos ir džiovas sirgo. Tai, na, žinot, truputį jau ir, ir gal absurdiškai skamba, nuteista iki gyvos galvos, išleista iš kalėjimo atostogų. Na, kad sveikatą pasitaisytų. Tai jį išleido. Pataisė tą sveikatą. Vėliau vyko keitimas su Sovietų sąjunga um, mm, politinių, sakykime, taip kalinių ir išvažiavo į Sovietų sąjungą. Vėl tas pats mirties bausmė, o realiai kalėjime išbuvo pusantrų metų, tiesa dar su, su atostogom sveikatą taisyti. Na ir nebuvo jis ten mirtina jau taip, numirė gerokai vėliau, ilgą ir, ir tikėkime turiningą gyvenimą gyvenęs. Bet nepaisant to, iš tiesų, ir suiminėjimai, ir kratos, ir visokios uh, nelabai visokie geri dalykai vyko. Na, tiesiog įvedė karo stovi. Išankstinė cenzūra, komendanto valanda, bet koks ten neramumas automatiškai atveda į karo komendantų žiniai tu papuoli, na ir, ir atidarė ne pirmą, toli gražu ne pirmą ir ne unikalią, bet, na, turbūt galima taip ir pavadinti, koncentracijos stovyklą Varniuose 27 metų sausio mėnesį pradėjo veikti. Į tą stovy... Tai pasikartosiu, nebuvo pirmas kartas, kai Lietuvos valstybei veikia e, koncentracijos stovyklos. Jos veikia anksčiau, tai dar nepriklausomybės kovų metu, Kaune iš pradžių antram, vėliau penktam forte. E, jos buvo vadinamos internuotų asmenų stovyklom. Na, internuotas tai tas, kur, kur toks nei kalinys, nei, nei, nei laisvas, nei belaisvis. Ja e, Kol bus išsiaiškinta, kas jis toks, vat, tokia ir stovykla. E, tai e, baigėsi karai ir 22 metais tas inter... koncentracijos stovyklas Kaune likvidavo, paleido visus, kas ten buvo. Jos, tiesą sakant, buvo sukurtos tam, kad pagautus Lenkus ar, ar bolševikus ten laikyti nes ne visai aiškus statusas, valstybės viena kitos nepripažinusios, kariauja, kur tu juos ten dėsi, traktuoti kaip teroristus ir vietoj šaudyt, ne, ne šis, nei tas, nu, tavo belaisvis tą, tą patį padarys. O Hagos konvencijos, na, ne viena iš šitų šalių nepasirašiusios, raudono kryžiaus tarpininkavimas irgi toks gana minimalus žodžiu kažkur reikėjo padėti tai tos stovyklos tegul jos ir koncentravimu bet jos nieko baisu tokio nebuvo jeigu vėl nieko baisaus jeigu esi bent kiek sveikas ir, ir bent šiek tiek pinigų turi ten tiesiog mm, jokio priverčiamo darbo nėra sėdi savo ir, ir, ir sėdėk niekas ten tau nieko blogo nedaro kol tu pats nebandai mm, prižiūrėtojo ir apsaugos užpulti sėdėjo toj internuotoj stovykloj ir, ir komunistų Lietuvoje pagrindinis vadas Karolis Požila. Nu, tai stovėjo ir po to nelabai ten suprantama, ar jį išleido pas dantistę į miestą, dantis taisytis, ar išėjo su visais šluotojų krūmus e, palei Nemuną pri, prisipjauti. Na, šluoto prisipjovė, o tas e, ėjo, nuėjo, sėdo į valtelę, pervežė į kitą pusę, tiek jį ir, ir te matė. Na, žodžiu, net ir tie ten 22 metais sėdantis komunistai, ten, jeigu tiesioginių įrodymų nebuvo, kad jie užsiminėjo kažkokią baisę veiklą, jo, juos iš tos stovyklos paleido. Varniuose stovykla buvo kiek bjauresnė, ta prasme, kad, na, apsauga surinkta ten iš tokių šiaip savo žmonių varniai bendrai nu, na, negražu sakyti, kad kažkoks užkampis, ten žemaitijos, na, ne užkampis, ir, ir viskupystės centras buvęs, ir, ir žemės centras, ir, ir gali pretenduoti e, tam tikrą miesto statusą. Galų galę sovietmečių net Varnių rajonas buvo, dabar greičiau ten Žemaitijos nacionalinio parko centras. E, bet e, toloka, švelniai tariant, kaip tais laikais nuo Kauno ir, ir nuo visur toloka. E, medicininis aptarnavimas, galima sakyti, nulinis. Į, e, skirtingai nuo tų va, tokių visokių internuotų neiškių e, Lenkų, bolševikų, šnipų, šiaip kažkokiu, kurios Kaune laikė. Į Varnius jau čia buvo žymiai aiškiau. Karo komendantai ir apskričių kariniai viršininkai turėjo teisę bet kurį uh, jo toj komendantūroj ar apskrity gyvenantį žmogų išsiųsti iki šešių mėnesių tuos varnius. Be jokio teismo, be, be, be jokių tribunolų, be nieko. Tiesiog administracinių sprendimų. Internuotas ir atiduotas va, į, į varnius. Na taip ir, ir keliavo tenai. Dauguma, beveik pusę varnių laikinų ar nelaikinų gyventojų sudarė komunistai ir su jais susiję asmenys, dalį sudarė su Lenkų žvalgyba ir pogrindžių susiję, na, o likę buvo krikdemai, socialdemokratai ir, ir liaudininkai. Na, turbūt tautininkų garbė reikia pasakyti, kad tokių labai ryškių lyderių, senesnės kartos, na, paprasčiau tariant, tų, kurios asmeniškai pažinojo Smetoną, e, šitų į jokias stovyklas nevežė ir niekas ten tiesiogiai kokio Griniaus ar Sleževičiaus nepersekė. Bet jaunesnius, tokius, kurie, na, gal ten kažką pakalbėjo griežčiau, gal kokį ginklą turėjo, tai tokie ten ir galėjo atsidurti. Vėl pasikartosiu, buvo išorinė tos stovyklos koncentracijos apsauga, Buvo verčiama laikytis, kada mėgoti, kada keltis. Ką ten toliau kaliniai veikia, niekam ypatingai nerūpėjo. Patys malkas kaldėsi, patys maistą gaminasi. Tai taip, jeigu turėjai pinigų ir, ir buvai sveikas, tai buvimas varnėse, na, na sveiko maisto, grino oro aplinkoj pagyveni. Sveikos maistas tai ten toks saliginai nu, bulvės, kopūstai rauginti ir burokai iš trijų sudedamųjų dalių. Mm, rūbai savi, noriu, galiu prenumeruoti laikraščius, tai ką, ką ten dažniausiai ir veikia, tai tiesiog skaitė visi sėdėdami galėjo kilti konfliktų su prižiūrėtojais ir kartais tie prižiūrėtojai tuo piknaudžiaudavo, galėjo tiesiog sumušti, bet vėl tai buvo daroma nelegaliai, tai niekas ten to ne, ne, nenurodinėjo ir neleido. Na, visko galėjo nutikti, bet pasikartosiu, daugiau mažiau sveikam asmeniui ten... Tai toli gražu ne, ne tos stovyklos, kokios buvo Sovietų Rusijoje ar Didžioji Britanijoje būro karo metu, arba jau nekalbu apie Trečią reiką, kur koncentracijos stovykla, tai tiesiog kelias į mirtį, tokia laikina stotelė šioje žemėje. Čia, čia taip nebuvo. Beje, ir baigėsi su tais varniais, ten kaip, mm, nei šiaip, nei taip. E, Smetona, keldama savo populiarumą, 29-30 metais mėgo važinėti po Lietuvą. Labai pamėgo na, ir užsuko kartą į varnius, kaip tik buvo gegužės pirma diena, kurią visi komunistai šventė. Tai jį ten sutiko varniuose su raudonom vėliavom tą stovyklą ir internacionalą dainavo. Mm, na, įtikino smetoną, kad nieko gero čia, čia iš tokių stovyklų nėra. Ir matyt, taip ir buvo. Keletas žmonių numirė toj stovykloj būdami per, per jos egzistavimo laiką. O visi kiti greičiau jau išėjo iš tos stovyklos dar labiau įsiutę, negu kad į ją papuolė. E, na taip, laikinas izoliavimas nuo, nuo partijos ten kokių nors draugų be abejo įtako darė bet e, kalbėt ten apie kažkokį perauklėjimą, žmonių palaužimą ar, ar susidorojimą su žmonėm, na tai būtų, būtų tiesiog nei šis, nei tas. E, Pajaujo byla ir, ir e, Seimo paleidimas greitai atvedė prie krikščionių demokratų tam tikro hm, nerimo. Nes jie pajuto, kad kaip čia taip ir nekvepia jokiais rinkimais. Jie ministrų taryboje sudaro mažumą, su Augustinu Valdemaru, tai man regis ten ir Šventas Pranciškus negalėtų vienam kambarį ilgiau kaip savaitę gyventi, per nelik šakotą, vairialypę, sakykim, taip asmenybę, autoritarinio tipo žmogus. O ir patys e, krikdemai truputį pasijuto našlaitės vietoje, politinės našlaitės vietoje. Na tai gerai, jų, jų koalicinė vyriausybė, jų dėka perversmas įvyko realiai žiūrint. Jie tikėjosi valdyti, o kas gavosi? Valdo Antanas Metona prezidentas, ministras pirmininkas e, Valdemaras. E, ir kažkaip prasižioplino, kitaip nepasakysi, krikdemai, jie puolėsi prie tų ministerijų, kurios jom e, arba labai reikšmingos, tai yra švietimo. Na, Krikdemam, taip sakant, galėjai duonos neduoti, leisk mokyklom vadovauti. Ten liaunas bistras švietimą ir, ir tvarkyti ir puolėsi. Arba ten, kur grėsia jam e, baudžiamoji atsakomybė, tai kaip e, Petras Karvelis finansų ministru tapęs. Beje, Petras Karvelis spėjo, jisai ten ir, ir, ir Varniuose vėliau pabūti, ir, ir dviem metam nuteistas buvo. Įspūdingas žmogus. Na ir šalia to dargi ir e, susisiekimą. Juozas Jankevičius ministras buvo. Na gerai, trys ministrai atrodytų gana daug, bet kas čia iš to susisiekimo, švietimo ir finansų ministras. Jokinga atvirai pasakius. Nieko tokio rimto. O jokinga dėl to, kad galios nei vienos ministerijos. Čia net, net užsienio reikalų ne, neturi, ne tik, kad ką. Užsienio reikalų Valdemaras buvo, kad nevargtų. E, vėliau Valdemaras dar sugebėjo tapti ir laikinai einančių krašto apsaugos ministro. Mm, na, toks buvo darbštus žmogus. Trys, trys postus užėmė. E, bei kurį laiką, kurį laiką ir finansus truputį prižiūrėjo, jau čia tiesiog na sakykim taip tiesiog dėl to kad gyveno lietuvos banko bute už kurį nemokėjo nei cento ir mokėti nesiruošė o kaune virš virš e, senojo banko pastato ten yra išlikę išlikę tie valdamariniai apartamentai su visais prašmatniais baldais ir net nedideliu fontanėliu e, na tiek jau to bet e, realiai ką turėjo krikdemai tai jie turėjo tiktai tą Kauno antrą pulką Leono Bistro mm, draugą ir bičiulį mm, Joną Petruitį kaip vadą. Bet ir tas kaip vadas, jam šalia jo greit atsirado prižiūrėtojas iš mm, slaptausios karininkų sąjungos tiesiog paskyrė tokį, kaip čia geriau išsireikštus, oficialiai žiūrint, tai, tai, tai tiesiog jisai buvo Petruičio pavaduotojas. Vytautą e, Staponaitį paskyrė ir jis iš lėto stebėjo, ką tenai taip įdomiai e, pulk, pulko vadas mm, galvoja ir, ir veikia. Na, Stepanaitis buvo iš Genštabo spaudos, ten iš švietimo skyriaus, tai tiesiai šviesai perversmininkų dešinio ar, ar tautininkų sparno atstovas prie e, Petruičio. E, Petroitis tuo metu buvo ne tik pulko vadas, jis buvo dar ir Kauno karinės įgulos komendantu. E, na, taip, vienintelis tūzas, kurį turėjo, kurį turėjo krikdemai. Bet e, jiem nepatiko tokia maža įtaka valstybei, nepatiko Valdemaro chamizmas, na ir vyksta vidinis konfliktas, tai yra 27 metų truputį ilgiau nei mėnuo prabėgo, tiksliau trumpiau nei mėnuo po, po Seimo paleidimo. Gegužės trečią e, Krikdemų ministrai oficialiai atsistatydina. Krikdemų akimis atrodė, kad jie sugriauna tokį kvorumą, sugriauna susitarimus, paprasčiausiai vyriausybė bus nepajėgi dirbti. Nieko, pasirodė Valdemaras ko gero galėtų jis visų ministerijų vadovų būti, vietai pasitraukusi, paskyrė tautininkus, a, į areną atkeliauja nu, smetonos vainis Juozas Tubelis, kuris karvelio vietą užima finansų ministrų tampa. Atkeliauja ir, ir kiti Stasys e, Čiurlionis susisiekimo, o vietoj bistro Konstantinas Šakenis irgi toks amžinis smetonos šalininkas, inžinierius iš aukštaitijos, vėliau valstybės kontrolierius, betoninio Seimo pirmininkas. Savi žmonės atėjo, savų žmonių vyriausybė ir susiformavo. Bet pasitraukimas e, reiškia tam tikrą konfliktą ir karą tarp krikdemų ir e, liaudininkų. Ir visa tai, tiesą sakant, vyko dar ir aršėjančiam mm, politinio emigrantų veikimo fone. Kuo tie politiniai emigrantai galėjo būti pavojingi? E, Pilsudskiu galėjo būti pavojingi. Tuo jie pavojingas ir tapo. Na, Pilsudskis valdžią užgrobė kiek anksčiau negu Smetona, užgrobė po Krūvino perversmo, ir e, atėjo į valdžią kaip socialistas, bet kaip jis ten pats sakė, socializmo traukinė išlipo tautiškumo stotelėje ir tapo tokio naujo tipo valstybės vadovu. Kas ten per valstybę buvo sunku pasakyti, nes formaliai tai Lenkija liko kaip respublika ir, ir, ir Seimas buvo ir vyriausybė. O Pilsudskis toks, tokį karinį laipsnį savo įsivedė, pirmas Lenkijos maršalas ko, ko kontroliavo kariuomenę, ko, kariuomenės kontrolierius. Na, vykdė sanaciją. Ta, bevykdant tą sanaciją, nusirito iki koncentracijos stovyklų, tik tai žymiai tokių baisesnių negu Lietuvoje. Na ir perversmas ir vėliau politinių oponentų persekiojimas buvo Lenkijoje nepalyginamai krovinesnis negu, negu Lietuvoje. Taip kad e, Pilsudskis kaip jo adiutantas e, rašė, tai jis šiaip tai miegoti negalėdavo tamsoje. Amžinoji įtampoje, amžinoji baimė. E, Žvakė užsidegęs lempą ir visada revolverį užtaisytą e, pasidėjęs. Ir tiesą sakant, ir užmigdavo net galvos ant pagalbės nepadėjęs. Na, žodžiu, būsit diktatoriais, žinokite, kad didžiausia prabanga diktatoriui ramiai išsimiegoti. Viską ten galima daryti, tik tai baimė ir sąžinės graužimas visgi veikia. Bet Pilsudskio ateimas į valdžią tai vėl pasirodė, kad galbūt jisai atkursta savo didžiausios Lenkijos projektą. Nes iki 24 metų daugiau mažiau tas buvo bandoma daryti. Kas ta didžioji Lenkija? Tai būtų Lenkija tikrai didelė. Ir rytuose Ukraina su Lietuva. Tik aišku, nei Ukraina, nei Lietuva jokia nepriklausoma nebūtų. Tai būtų na, kokios tokios federaciniai vienetai. Želigovskio sukurta ta Litva Šritkova vidurio Lietuva ilgai neišgyveno, surengė kažką panašaus į pseudo referendumą ir prisijungė prie, prie Lenkijos. Bet buvo paliktas kurį laiką Vilniaus kraštas tiesiog savotiška teritorija, o Vilniaus kraštas ir Vilniaus kraštas, okupuota Lietuva, kaip Lietuvoje vadinu. 24 metais buvo nuspręsta niečias, ko čia su tais kraštais e, tampytis ir e, padarykime tiesiog Vilniaus vaivadiją ir padarė. Na ir ta Vilniaus vaivadija ten nieko neišsiskyrė, skyrus tuo, kad kariuomenės pagrindinio inspektoriaus e, rezidencija buvo. Apie jokį ten tą Vilniaus kaip kažkokį statusą ypatingą nebuvo neišnekų. Lenkijos užkampių pavirto ir tiesą sakant, e, ketvirtam dešimtmetį tai kokias pozicijas beimsite ir, ir išsivystimo ar socialinės ar pajamų ar dar kokias Vilnius atsiliko nuo Kauno ir atsiliko gana, gana rimtai. E, bet Tai gerai, kasgi tą įvykdė tokį inkorporavimą ir, ir sulėjimą su Lenkija? Įvykdė iš esmės liaudės demokratų Romano Dmovskio, grubiai tariant, jeigu asmenybė reikia, grupuotė, kurie norėjo irgi didelės Lenkijos, bet jie norėjo unifikuotos, vienodos nacionalistinės Lenkijos, griežtai nacionalistinės. Na ir Pilsudskio ateimas į valdžią natūraliai atrodė, kad jis gali tos savo geopolitinius planus atgaivinti, tiek Ukrainoje, tiek, tiek, tiek ir Lietuvoje ir atgaivinti karinės jėgos pagalba. Tas beje ir nutiko. Rygoje įvyko Lietuvos e, tų politinių emigrantų suvažiavimas ir ten Rygoje rezidavęs e, Lenkų diplomatinės misijos atstovas pasiūlė visiems važiuoti į Vilnių, netgi skyrė pinigų 4000 dolerių ir taip nemaža dalis e, tų emigrantų taip ir pasielgė. E, taip, ten vyko su skandalais ir, ir triukšmu, beje, mūsų literatas Kazys Boruta e, labai ten pasirodė na, tam tikrą prasme teigiamai, kad apie kokius Vilnius dabar ir kokius važiavimus galima šnekėti, protestavo. Bet kiti protestavo mažiau ir atsidūrė Vilniuje. Po kurio laiko jie iš tiesų gavo uh, ir buvo Pilsudskio priimti, ir pasikalbėjo į valias, ir gavo finansavimą, ir ėmė aiškinti, kad jie tokie galingi. Kasgi tie politiniai migrantai? E, liaudininkai ir socialdemokratai. Ryškiausias iš jų turbūt Jaronimas Plečkaitis buvo. Jisai Seimo sekretorium kurį laiką buvo, kaip komunistai atsimena 20 metais, kuomet tokios prokomunistinės profsąjungų veikimo biurą tokį organizavo Kaune. Uh, sakykim, komunistinės profsąjungos suvažiavimą, tai jisai ten toksai žmogus, na, komunistuojantis. Rimtai komunistuojantis, bet sakė, atvirai negaliu aš čia taip remti, nes, na, suprantat, šeima, vaikai, valgos. Jo šeima, vaikai Elgos, pametė šitą savo šeimą Lietuvoje ir tapo to prolenkiško, neprolenkiško, neiškių kairiųjų, opozicionierių Lenkijoje pagrindinių atstovų. Ėmė kurti net ir karinius dalinius. Tiesa, net ir ten su į tuos dalinius įtrauktais Lenkais, net ir tais emigrantais, net, net ir vieno kitu iš Vilniaus krašto lietuvių, atrodė tai apgailėtinai. Ger, geriausio atveju porą šimtų žmonių, iš kurių realiai ką nors daryti gali duok dievę 60-70, bet už tai kalbų ir raštų, ir laikraščių leidimo buvo daug. Plečkaitininkų spauda, galit pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Retorika tai atrodo, kad kažkokie komunistų komunistai laikraštį leidžia ir prasideda su antrašte visų šalių proletarai vienikitės, kalba apie kapitalistus, apie buržuoziją, apie, apie proletariatą, na, va, tokie žmonės. Jų veikimas e, tiesiogiai nei vienokiai, nei kitokiai Lietuvai pavojus nekėlė, bet jeigu įsikištų Lenkija, jeigu išlystų naujas koks nors neaišku Želigovskis, tai vargu ar čia 27-8 metais ta Lietuvos vyriausybė išsilaikytų. Bet pavojus buvo, galima sakyti, realus – tačiau niekaip ypatingai nerealizuotas. A, kuo, kuo baigė mm, plečkaitininkai? Avantūram, parsidavinėjimais, vėl nežino kuo. Patį plečkaitę 29 dar, dar ir pagauna Prūsijai, kuris su grupė veikėjo įstrutėje atsidūrė ir nesuprasi, ką ten ruošiasi daryti. Taip įtarinėja, kad ko gero Valdemarą važiuojant į traukiniu, ar susprogdinti, ar nušaut. Na, Lietuvai neišdavė, uh, bet už neteisėtą ginklų turėjimą teisę šiek tiek pabuvo. Mm, vėliau patys Lenkai baisiai nusivylę tuo, kad jie nesugeba tie plečkaitininkai nieko ypatingo nuveikti. E, na ir, ir, ir galiausiai galiausiai viskas baigės tuo, kad jie sugalvojo vykdyt masinę propagandą Lietuvoje, patraukti, taip sakant, žmonės į savo pusę, bet e, paaiškėjo, kad per sieną sunku literatūrą gabenti, policija trukdo. A, nu tai nusprendė, reikia tiesiog policininkų žudyti. Ypatingai e, vadovus, ypač pasieniečius. Ir pasipylė ten toks mikroterorizmas, o gal ir ne, ne mikro. E, kelis iš tiesų nu, nužudė, bet nuo nu, nu tokio veikimo tai jiem populiarumo, švelniai tariant, sumažėjo e, ir taip neipatingai gausus buvo, sumažėjo e, iki visiško nulio. Nes dar, dar to trūko, kad, na nežinau, lietu, lietuvio gyventojo kitokiamis ima pinigus iš Pilsudskio, kovoja čia už kažkokią socialistinę Lietuvą, kuri kuo bus draugiška Lenkijai, Lenkijos sudėti, ir kaip kovoja, ogi šiaip, va, ateisim, kažkoks policininkas įtartinas, nušaunam, metam granatą į nuovadą, dar ką nors tokio padarom terorizmas ir idiotizmas galbūt broliai dvyniai, bet prie gero tokie dvyniai tikrai neatveda. Neatvedė ir plečkaitininkų. Pradėjo vieni kitus kaltinti išdavystėm, o galų galę ten ir įsiskverbimas iš Lietuvos žvalgybos buvo didelis. Ir kai kurie tiesiog veikia kaip provokatoriai. Na, baigėsi skandalais, nusivylimais, masinėm migracijom. Pats Plečkaitis liko Vilniuje, kaip 39-ais atiteko Lietuvai, nieko ten jam ypatingo kaip ir nedarė. Vėliau sovietai truputį jį tampė, bet, žodžiu, baigė gyvenimą gana saliginai laimingai ir sėkmingai sovietiniai Lietuvoje. Tačiau va toks na, politinis aferizmas su, su neiškiais šūkiais, jis iš tiesų kėlė, kėlė tam tikrą pavojų ir kėlė tam tikrą baimę. Tuo buvo nusprendę pasinaudoti ir, ir krikščionis demokratai. Na, kas jam beliko? Beliko e, panaudoti paskutinę kortą, tai yra mano minėta mm, Kauno antrąjį pulką. Ir, ir, ir panaudojo, bet panaudojo gana nevykusiai. Leonas Bistras E, prikalbino mm, Petrą Jonaitį, kad jisai pateiktų ultimatumą Smetonai ir Valdemarui. Mm, Petraitis, atsiprašau, <laughs> Petraitis, Jonaitis sukvečia savo pulko karininkus, atsiranda keli, kurie stipriai jam pritarė, na ir jų delegacija atvyksta. Uh, atvyksta į prezidentūrą, ten smetonos liktai nėra, jisai pas Valdemarą, atvyksta pas Valdemarą. Na ir ko jie reikalauja? Jie sako, kad štai Lietuvai kyla pavojus iš Lenkijos, labai griežtas ir labai, labai na, rimtas ir atviras, e, kad e, vienintelė išeitis tai konsoliduoti visuomenę, tai yra sudaryti e, koalicinę vėl vyriausybę su dideliu krikdemo skaičiumi Na, galima tai galbūt interpretuoti kaip siūlymą susitaikyti, bet e, visa bėda, kad e, tą susitaikymą siūlo tokiom na, griežtokom, pavadinkim taip, e, sąlygom. Ir kuo viskas baigėsi? Nuoširdžiai pasikalbėjo su Valdemaru, Valdemaras jį išklausinėjęs apie tai, kas jį remia, ką jis atstovauja ir iš viso, kas jie čia tokie per, per delegaciją, jis liepia juos suimti. Suėmė. Mm, per dešimt dienų išlaikė suėmus, bet iš principo turėjo turėjo mm, tėvo malūną prie daugų. Tai tą malūną antro pulko vadą nuvežė ir liepė tenai gyventi ir niekur nosies nekišti. Kai, kai jis po kurio laiko atvažiavo į Kauną, tai tiesiog e, pasisveikino viešai su vienu karininku. Tai tą karininką ir atleido. Ir taip padėjo visiems, kad, kad e, ką jau ką, o mm, jį ėmė vengti mm, visi pažįstami kaip ugnies. E, be abejo, atsidūrus Daugose ir Malūne, apie jokius vadovavimus pulkam nebebuvo nei šnekų. E, Bistras, kuris inicijavo visą tai, e, jisai sugebėjo tiesioginių represijų išvengti su ateitininku universiteto studentų veikėjo dėka automobilių Mm, išgirdęs ir pamatęs, kas darosi, išbėgo į Vokietiją. Na ir grįžo tik tai 28 metų pavasarį, kuomet jau, sakykime, taip tiesioginė, tiesioginė grėsmė, kad jam ką nors blogo padarys, buvo, buvo praėjusi. Bet atsidūrė taip žvalgybos priežiūroje ir ypatingai ką nors e, sudėtingo, sudėtingo nuveikti iki 38 metų ir vadinamos politinės ašies susiformavimo nesugebėjo. Na, o Jono Petruičio likimas tai irgi toksai savotiškas. E, jį 40 metais suima už antisovietinę veiklą ir, ir kur, sukurpė bylą, kankino jį suėmė sovietai. Na, žodžiu, jisai paliko atsiminimus ir apie savo nepriklausomybės karus ir vėliau apie tą ta tuos e, niūrius nuotykius e, sovietiniuose kalėjimuose. Mm, knyga vadinasi Kaip jie mus sušaudė. Galite paskaityti, ten grubiai tariant, tai galėtų būti tokio įvado į Balios ruogos dievų mišką. Arba šiek tiek, ten gal taip jis tengiasi ir su jumoru rašyti. Na, tiesą sakant, ir, ir Balios ruogos su, su jumoru. Nešveiko nuotikiai, bet šiek tiek tos šveikiškos dvasios m, mm, jaučiasi. Tai taip, antrą pulką perėmus vadovauti tautininkam, e, krikdemų tiesioginio perversmo pavojus išgaravo. Vėlesni krikdemų bandinimai daryti spaudimą, veikti per jaunimo organizacijas, per e, katalikų bažnyčią, per Vatikaną, na, jie turėjo tam tikrų pasiekmių, bet, bet ypatingai, ypatingai nei tautininkų, nei smetonos negazdino. E, na, Turbūt galima paminėti tik tai vieną, kad um, po šito mm, tarnau perversmo, po prasidėjusio mm, plečkaitininkų judėjimo e, ir e, po atsikratimo mm, krikdemų karinio perversmo pavojaus buvo dar vienas nuotykis, tai Tauragės ir, ir iš dalies Alitaus pučiai 27 metų rudenį. Socialdemokratai surengė, jau taip surengė, kad ten nei apsakyti, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei aprašyti. Visiškas politinis marazmas, tai tiesą sakant nesuprantant, na, na ir kas iš to, na už, užgrobėt jūs tą tauragę pusai dienos. Nušovė vieną, tiesą sakant, atsargoj buvusi karininką. Pavaikščiojo gatvėm šaukdami apie revoliuciją. Net banko išplėšti nesugebėjo, kad vėliau emigracijoje pinigų turėtų. Nieko. Telefono ir tų neatjungia. Tai paskambino, aišku, paskambino, geležinkelio atvažiavo kari, karinis dalinys, su juo pasišaudė, pusvalandį šoviniai baigėsi pas pučistus ir beliko arba pasiduoti ir būti teisiamiem, arba bėgti į Vokietiją. Tai pagrindinis vadovas kapitonas Majas, tai, tai jis sėkmingai pabėgo, vėliau Pietų Amerikoje atsidūrė, Brazilijoje berots gyveno. Mm, kitiem netai pasisekė, tuos, kuriuos pagavo, tai um, mm, susidarojo, susidarojo gana grubiai ir, ir, ir greitai. Ėmė tiesiog e, dalį nuteisė ir sušaudė. Taigi gerai, galima apibendrinti. Per metus po perversmo e, tautininkai visokiais motyvais e, iškėlė 49 bylas, Apie 220 žmonių tų, tų, tas bylas įtraukė. 64 e, žmonės buvo nuteisti mirties bausme. Tai daug iš tiesų. Bet sušaudyti iš tų 64 buvo tik 14. Čia vėl, pasakiau, iškėlė bylas teisė, kariuomenės teismai. E, teisė pagal visiškai supaprastintą procedūrą ten nėra prokuroro ir, ir advokato normalaus ginčio, niekas tau neįrodinėja, tu turi įrodinėti savo nekaltumą, bylos trumpas, greitai įsiaiškina ir, ir, ir nuosprendžiai irgi gana žvėriški. Vėliau gali rašyti ant malonės prašymus, kad, kad tu nori, tada taip gali atsižvelgti, dažniausiai atsižvelgdavo. Tai gerai, 14 žmonių sušaudyti atrodo milžiniškas skaičius, bet realiai tai buvo keturi tie komunistų vadai ir, ir e, kiti perversmų dalyviai, ypač e, daug mm, na, nukentėjo tauragės pučio metu. Mm, Alitoje tas pučias dar ten jokingesnis buvo, parke pavaičio, e, slaptažodis Aldona buvo, tai apie Aldoną pasišnekėjo, mm, kareiviai neprisidėjo, na ir, ir, ir baigėsi vis, visiškais niekais, tik tai bereikalo pakišo žmonės, kurios ko, ko gero vėliau būtų galėję panaudoti. Bet e, ir šiaip tie pabėgėliai ir dalis e, tauragės pučio dalyvių, jie taip susijungia, prisijungia prie, prie, prie plečkaitininkų. Plečkaitininkams kaldantis, e, tie, kuriem nepatiko plečkaičio veikimas, jie tą savo politinį veikimą perkelia į Berlyną. E, tenai politiniai pabėgėliai ir emigrantai bazavosi. Atėjus Hitleriui valdžią atsidūrė net Paryžiuje. Na, sakyt, kad ta užsienio opozicija visiškai nieko nereiškia, na, neišeitų, bet kad jį sugebėjo organizuoti pogrindį Lietuvoje, tai irgi būtų visiška nesąmonė. Gavosi taip, kad nepatenkinti žmonės tarsi turėjo balsą kažkur toli, bet e, jisai Lietuvoje skambėjo gana, gana menkai. E, tas toksai e, saliginis, labai saliginis smetonos, konkrečiai smetonos e, humaniškumas, jis turėjo dar vieną tokią priežastį. Paprašiau paprasčiausiai po perversmo sušaudžius tuos keturis komunistinius vadovus ir veikėjus, Na, kilo didelis triukšmas užsienyje, daugiausiai komunistų ir socialdemokratų aplinkoj. Ėmė rašyti smetonai laiškus iš visos Vokietijos ir tokių ten nuoširdžių laiškų gavo, kad e, viską surašė ir kas jis yra, ir kuo buvo, ir kas su juo padarys, jeigu jis kada paklius į rankas. Iš dalies tai ko gero nulėmė, kad smetona na, per visą savo tą prezidentavimo po perversmo laiko jisai tik vieną kartą į Čekoslovakiją buvo nuvažiavęs, kaip ir sveikatos reikalais, va, iš dalies tai, tai ir, ir, ir santykius su Čekoslovakija stiprinant. Daugiau privengė ir, ir, ir bijojo mm, kažkur rodytis už Lietuvos ribų. Labai jau ten galėjo prisiminti tuos ten komunistus ir jam ką nors negero padaryti. Na tai kliuvo ir nuo komunistų, ir ne tik ne komunistų, sakykime, Tomas Manas, va, ir, vasaras Nidoj leido ir, ir jis smetonai parašė. Na, turbūt viršūnė buvo, kai, kai vieną kartą dar į pre, prezidentūrą prisiskambino kažkas. Su, su klausimu, ar žino, kas čia skambina, nežinojo, va, tai tada ir, ir prišnekėjo. Tiesa, čia jau iš Kauno skambino. Pasakė smetonai irgi viską, ką apie jį galvoja. E, bendrai, e, šiaip e, užbėgant į priekį ir kažkaip apibendrinant, na, tautininkų valdymo metais, tai čia kaip mm, kai, kai, kai bedėliot, ar, na, 12,5-13 metų, buvo vienai par kitaip represuoti teisti, apribotas veikimas, internuoti ar dar kas nors apie 6 tūkstančius Lietuvos gyventojų pusė iš jų buvo komunistai ir, ir matyt, dėl jų čia mažiausiai reikėtų ašaras lieti, buvo už ką jam juos izoliuoti nuo visuomenės. E, kita pusė e, įvairių įvairiausių, nes e, su tuo kariniu valdymu taip jau gaudavosi, kad į atseit politinę represijų mašiną pakliūdavo žmonės, kurie šiaip keldavo pavojų. Na, alkoholikas, kuris pastoviai kaip neišeis, tai baigsis muštynėm. Uh, koks nors ten toks, kuris e, žydus eisiu mušiu, pjausiu ten ir, ir taip toliau. Ginklų mylėtojas, kuris ten netyčia prisipirko krūvą ir, ir, ir bandė juo šaudydamas į savo uošvinę. Na ir, ir taip toliau, ir taip toliau, tokių buvo. Buvo dalis tokių, kurie negali įrodyti, kad jisai šnipas, bet na, jaučiam, žinom, įrodymų nėra. Kur judėti, na tai tegul sėdi. Uh, E, buvo dar toks labai specifinis reiškinys, kaip išsiuntimas į savo gyvenamąją vietą iš Kauno, sakykime, uždraudžia Kaune gyventi. Iš kur tu ten esi? Iš, iš, iš pasvalio, važiuok į pasvalį ir ten tik gali gyventi. Arba atvirkščiai, kad tik Kaune gyvenk. Va tokių apribojimų. Mm, jie na, gyvenimo gal negriovė, bet jie tikrai dar dezorganizavo įvairiausių politinių organizacijų, ypač vadovų, ypač jeigu juos va taip kryptingai imdavo globoti jų gyvenimą ir, ir veiklą. Vėliau vienokių ar kitokių perversmų bandymų būta, bet jeigu jau taip pažiūrėti, re, realių buvo tik tai iš pačios metonos buvusių sąjungininkų pusės. E, kitos politinės jėgos arba nesugebėjo, arba nenorėjo, arba tiesiog nesitikėjo, kad gali koks nors perversmas ar, ar masinės akcijos pavykti. Taip pat, taip pat galima pasakyti apie stichinius neramumus, kurių keletą e, kilos metonas valdymo metais. Mm, jie realios grėsmės, ko gero, režimų nekėlė, bet autoritetą žemino ir žemino gana rimtai. Bendrai per, per tuos e, valdymo metus metonas nebuvo metų, kad e, kokio nors maišto, perversmo bandymo, rengimo, teroristinės grupuotės ar dar ko nors nenutiktų. Stabilumą galbūt ir atnešė tą prasme, kad vyriausybės e, retokai keitėsi. Ypač kai ministro pirmininku tapo Anto, Antano Smetonos e, svainis e, Juozas Tubelis. Bet tai tik tai išorinis stabilumas. Vidinės peštynės vyko ir vyko gana, gana intensyviai. Tik va tas karinis valdymas ir valdymas remiantis e, kariuomenės struktūrom, jis ko gero atvedė prie to, kad po gero dešimtmečio partijos, tos didžiosios šimtatūkstantinės partijos, nu, buvusios Seimo laikais, jos tapo gana fragmentuotom. Regioniniai kažkokie gabalai, kažkas Kaune, na, vadai e, ir didelis kūnas, bet be kaklo ir pečių. Galva sau Kaune, Visas kūnas kažkur visoje visoj Lietuvoje. Sunku mobilizuoti, sunku veikti, sunku ką nors padaryti. Na ir turbūt šlikščiausia, kad e, veikti ir ką nors padaryti sunku buvo e, ne tiek prieš tautininkus ir smetoną, kiek prasidėjo sovietinė okupacija ir atsiradus rezistencijos poreikiu. Galva tą esančią Kaune sovietai spėjo sugaudyti labai lengvai ir labai nesunkiai per porą mėnesių o likęs kūnas, kol ėmė kažką organizuoti, na, prireikė be, beveik nemažiau kaip pusės e, metų. Na ir tai, ko gero, buvo viena iš tokių neriausių lietuviško autoritarizmo Antano Smetonos prezidentavimo pasiekmių.